Te saber que tan solo una mirada Que tú me haces me paraliza el cuerpo Que bien roll ya Debes saber que esto no me pasaba Con nadie más desde hace mucho tiempo oh, Véndame esta noche Quédate a mi lado Estoy obsesionado contigo Te necesito aquí conmigo Solo quiero estar contigo Quiero amanecer contigo, también quiero se te nota. Tú descontrolas mis sentidos, solo quiero estar contigo. R, baby. Quiero amanecer contigo, que me enrolla. quiero te Las ganas que siento por ti son sobrenaturales. Tu cabello, tu silueta me hacen no el modelo muchas cosas especiales para mí poco casuales. Toda una noche contigo hasta que pierdo los cabales. Oh. Baby, tú me matas. Solo quiero otra travesura, una locura que tan solo tú desatas. Baby, tú me matas. Un deseo intenso cuando te pienso que la mente me arrebata. Todo el tiempo dándonos calor. Tú te tocas. Juntos hasta que aparezca el sol. Con nadie más desde hace mucho tiempo oh, esta noche Quédate a mi lado Estoy obsesionado contigo Te necesito aquí conmigo Solo quiero estar contigo Quiero amanecer contigo También quieres se te nota Tú descontrolas Solo quiero estar contigo. Quiero amanecer contigo. También quieres ah, Tú y yo love and sex fresh. Quiero que me des una noche en la que completamente tú me entregues. Cada parte de tu piel, tus suspiros y tus besos. Se me altera todo cuando pienso en eso. Baby, tú me matas. Solo quiero otra vez una locura que tan solo tú desatas. Baby, tú me matas. Un deseo intenso cuando te pienso que la mente me arrebata. Te saber que tan solo una mirada que tú me haces me paraliza el cuerpo. También debes saber que todo no me pasaba con nadie más desde hace mucho tiempo. Oh, brindame esta noche, quédate a mi lado. Estoy obsesionado contigo. Te necesito aquí conmigo. Solo quiero estar contigo. Quiero amanecer contigo, también quieres se te nota. Tú descontrolas mis sentidos, solo quiero estar contigo. Quiero amanecer contigo, también quieres se te nota. Kevin mi Mr. KR, el number one. Ustedes no pueden hacerlo tan fácil como nosotros. That time, my bitch, el killer. Mr. KRTA. Lo Los mejores papi. mi Music. Kevin Roldan. Diamond Beat. Mueve tu cuerpo. practícalo Vamos, inténtalo No me importa tu pasado ni con cuántos has estado Solo rico, házmelo Solo rico, Sigo pensando en ti Desde la primera vez Sigo pensando en ti No le he dejado de hacer Sigo pensando Yo ya estoy loco, tú ya estás loca el mundo loco, tú me provocas Al parecer loco I can move the road.